na nalazi kabor tog čovjeka koji je možda bio malo i rob. To je između njega i Allah dušano. Ali to ne daje nama za pravo da obilazimo njegov grob, da klanjamo kod njegovog groba, da upućujemo dole na tom grobu. Radi se to Radi se to, radi, radi se sto Kabur ima gore, ima se. Kašno sigurno. Možda ti ne radiš, drugi rade. Ne rade, niko ne radi. I ima gore kabur. Gore ima kabur i ostalo drugo. Samo obilazak smješta posebno. Gdje je poslanik Muhammed Ali Selam između ukopan? Ukopan u koju kući? Jel ljudi obilaze i dolaze i moli Allah Đelšanom tu? Ne obilaze. Dolaze Allah u kuću. Dolaze Allah u kuću, ali ne nema kabra nije. Isto tako se radi na Evatu. se griješiti, moli. Dobro. Griješiti. I te kako griješiti. Mi smo zajedno na to osjećala, pa smo vidjeti, niko nije stiguo ruke tu da se moli, ne daj Bože, ne daj Bože tom čovjeku. Dobro. Ne daj Bože. Izvinite, molim, ali ja znam da sam vako emocijno vezan za to, ona je... samo u Allahu grobujem poslanika već vama sledi, tako je taj Allahov rob sledi, izvinjavam se što dozvam riječ, to je ajva sledo, to je sve u seba na u mom mjestu i ona je na to su tri brata koji su sa donijeli ovdje i Eto, to je tu. Ništa Evo, ja njega Ne ja da A ne mutimo se mi na to. Vidimo se na to. Svaku doslovnu riječ vas ponoviti, treba ste se na potom reći. Pitam kompetentan, hajde, molim vas, nastavite. Dobro, mislim pa... Za ujutru iz Milana se slušali. Evo, kretno, na koljena boli me kao i vali, bolj mi slušao vas vlaha Allaha Dobro. A Igor je išao i molio vlaha u onoj planini, a ne bolje sačuva da bi prišao pa da molim čovjeka. Ne, nikad u životu, nikad to nije radio u BiH. U Evo, da. E, mi ne ljutimo se na tebe, pogotovo mislim, znači ne ljutim se ja na tebe nikako, ono, znamo se ovako izviđenje. Znamo se vrlo dobro, znaka, sreća kad se počeo, ja vam sve. Znači, nije uopšte sporno što se reakcije i ne treba nikog da je smatri to problemom, naprotiv ovo čak možda pohvalno pošlo. Tako da ne. Ali, što se tiče, znači, generalno stava kad smo otvorili već tu temu, znači, gore postoji kabel ili ne postoji? Postoji, i tvrda postoji. I ako postoji, znači, mjesto gdje ljudi obilaze okolo tog kabela? Ne, ne, nije da ne priđe s tog da obiđe okolo, ne. Nego, sigurno to se Sigurno klanjaju u, u džami, jednoj, drugoj, Znate li ko je u je bio onaj, onaj slučaj učenja, tu doktor Dudija Dudi, Alvar u Srbiji predavanje, tu dođe muftija Kramski, dođu svi alimi dođu u Turske, evo dolaze delegacija, alhamdulillah, i postale počeli rat protiv kršćana, kasira ovi, tepi smo im glave, odbila, brisali da nismo mi, mi smo se tu sakupili u oči samog rata, za Zabegović nam održao govori, kaže Čengić, ali onaj, onaj, onaj, Ali Selam je, kaže, nama svjedok svima, šta mi govorimo. Mi samo potanika moramo slijediti, ne? Pa tako je da se poslanik Muhameda, je Selam, tupo sam mušici, da ja ne tumačim koliko ja ne znam, ja sam potpuno ne znam prema vas. Poštujem vas te kako vas volim i cijenim kao svoj kada. Nemojte molim vas dirati u to ne stradat ćete. Sa vas ne stradat ćete. To je vrijula bio. Allah zna, Allah zna. To je vrijula. Vrijula bio. Dokazan je vrijula. 40 sada hakanju, znate koliko ima? Ako na oduzimam riječ. Ne, nešto i da.

ste Allahov iskreni grob. Profesor da, ali i tako dete. I vi, oni što se mi toliko približiti, zvane Allah i očanu, da vam ova dadne da budete evrija. Može. Može, svaki od nas. Koji je iskren. Da li ste nikad doživjeli da vam srce ovako lupa kada spominjete Allah i Jelšanu? Da li ste nikad doživjeli tu? Ja neću da se hvalim, ali Allah mi samo sam iskoči kad, kad dođem tu u toj stepini, kad vidim Subhanala, da je on tu 40 sabaha klanio i kad je, kad je klanio 40 sabah, malo je Allah mu dao nikad tu nema spor, ništa apsolutno, ja imam tom knjiga o tom. Ona, i kad je doživio to, kad se sudarili u snu stanja obnovi, kad je on se skrenuo od straha, da je Allahom stijena pukla i suda samo ljudi prolaze onako, prvu čašare, uđu tamo na letnice, sada u klanjem vode i vraćaju se nazad. Pa niko ni, nikakav širk ne čini, nemojte molim vas prijeđati Znaš, mi smo otrali, ratovali, ratovali smo, sjećamo glavu i dalje, ja vas volim. U ime vlada svima, evo, muđađa, ja vrlo to posjećujem. Ma mene ne zanima oni što, što tresu glavom. Bez veze, može ti vada I kako hoćeš, ali ti vidite na Allah ovdje i ovdje razum uključite. Eto, nastavite, molim vas. Ako, ako izvinjavam dobro. Mislim onako bez hajde neću reći emocija, ali u suštini vađi je reći. Allah što nam kaže, kako bi umeru nasi, volate komuna. Uzeo je znači od onih koji znaju obavezu da će objasniti ljudima i da neće ništa od toga skriti. Znači, ako neko ima što se tiče Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na odnosu s poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da on ukopan u džami, poslanik sallam nije ukopan u džami. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukopan je u svojoj kući, a kasnije su vladari bili ti koji su njegov kabut ubacili u proširenje džami, ali tad u pokušali su da to tu haram, mislim po, po, po konsenzusu, ovaj, po četiri izbjegu, malikijskom, šafijskom, handelijskom i drugim, kamo donositi su džami. Dakle, nema nikakve sumnje. I oni su pokušali da to ograde na ovaj način, pokušali su da to ograde, zato su napravili posebnu kuću. I gdje stoji dosta policajaca i ostali koji ne daju približavati se tom mjestu,

Znači, na putovanje se ne kreće osim zbog tri žalije. Na putovanje se ne kreće osim zbog tri žalije. Džami u Mekti, to je zgrade, džami u Medini dvoje džamije i džami u aksa, Maksa, to je džami Znači, to su samo tri džamije gdje se posebno ide na neka mjesta gdje se dobi i gdje se ibadat čini. Kratko u drugom mjestu na domaćoj knjizi, jer se posebno ide da se tu i bada čini, to je po šarijetu. Jer smo mi ovdje i bada. Mi nismo došli i bar zbog što toga što je ovdje ovo mjesto. Mi došli smo i zadati. I ovdje i bada. Razumijete Znači mi smo ovdje došli zbog namaza, ne zbog ovog mjesta. Pa šta sad govorite? I ovo je bada. I ovo je bada, bada na svima. Stavljate. Ali nismo došli baš evo što je mjesto, mjesta maksu odabrano da, da tu držimo. Ja ću ići na ulici, ovdje tamo? Koga je znači, to? Znači, što je razlika između toga i ovdje? Znači, posebno da se učina, da se učina. A što se tiče to um, na gore koji, koji ima, ja zbilja... Ja sam već nikad molim da se Nisam nikad. Da, ja to otičete samo, nisam. E, upravo, nisam ja, stvarno, tako je. Ne, a sad sam, nisam te šutili da dobro šta ima od Pa sad ko hoće da prijati, ko neće, nije ošte bitno. Znači, nama je obaveza da kažemo šta ima od Ono što ne vidite, nemojte. Dobro. Ono što čujete, isto tako, da ako niste čuli, nemojte čujeti. Sve tako. Dobro. Tako. Sad tako. Bože. Na Znači, samo mjesto kad se uzima, znači, to ne. Znači, ne, nije dozvoljeno uzimati neko posebno mjesto za neki poseban dar. Zato doći nam u suštini, ja nisam htio da potvrdim to pitanje, ali već kad smo rekli ono, u Lubijet i ostalo, doći nam to kad budemo govorili o stanovnicima Pešina. Pa ćemo vidjeti da je čano rekao da su izradili neki žalni tu na toj Pešini koja je bila tamo. Vidjet ćemo šta su učenjaci vezi s tim rekli. Šta su govorili. Znači, opće će nam to doći, ako bude već idući put, da budemo imali deset, da idući put govorimo već o sudnji, odnosno o događaju tih mladića, te konflikte koji su, odnosno mjeste koji, koji ima se to dogodilo. Znači, sve to što stiže sad mi ostavljamo, znači bez sad da ne ulazimo u rasprave, ti tvrdiš da nema toga. Ima ljudi koji su bili, koji su slikali i vidjeli sve to. Ima. Zato su premešnice. Ima ljudi koji lažu, šetana ljudi, džina ima ljudi, koji vodaju po zemlji lažu, ljudi, ima i to. To su ti, to su ti koji slikaju laže, serum ponovinama, evo im, zato mi strada, muslimani, svijetu, da. Druga stvar, što se tiče, znači, toga inače, završeno bilo je od nekih koji ti, koji, koji su baš naravno da su, da su bili tamo da se ne idu zato što je to više postalo Peterić i ja sam ja sad ne ulazim u to, ne uopšte vidim da se treći tamo čestiti razlog, ali u svakom slučaju na kraju je li propisano ili je li se može ići na takva mjesta, nije bitno da li se radi elefanti ili nekom drugom, da se dođe neko šesto mjesto. I je nije, znači zbog hadisa pa poslanika se dovala wa sallam, na putovanje se ne kreće osim u tri džanije, Znači nije to služba. I to je jasno. Postavno opće slike nije to, to je, to je njegovo, on je odgovorno, zato nije uopće bitno to što se tiče nas konkretno. Obavezno je pojasno. S ovim smo stali, što se tiče fajnih propisa, bilo je još ova nam je uzela malo više, jer je to mogu idući put... A mogu ja da stvari njega ovoga? Ne može više, sad ovo smo govorili, ne smije Znači, pustili su te da govoriš, rekao što si imao i... Ovaj- to je ja vama imao. A stani da to nije? Ne. Stani? Ne. Kako se sve žene vode, kako vode. je opet. Ma pa da, evo Dobro, da se mi uopće bitno, je se ali znači para no.